andra avsnittet ut 2014. Mitt emot mig här på Peters kontor så sitter en eh, kille som vi har väntat ganska länge på att han ska vara med i podden. Emilio Fagone. Hej. Hej, hur är läget? Det är bra. Hur kommer det sig att du inte har varit här förrän nu? Jag vet inte. Jag har vi, hur har vi misslyckats? Jag vet inte, datumen har väl krockat eller något. Ja. Um, du är inblandad i en massa, i nästan allting som man tycker är eh, spännande just nu. Kul att höra. Eh, mm, jag vet att du jobbar som manager bland annat. Ja. Uh, emotional management, vad är det? Uh, det var någonting som bara blev efter att jag hade börjat jobba med Sad Boys. Mm. En liten spin-off av det som de började antar jag. Nej, jag nej. hade, det var väl typ oh, maj, strax efter deras första spelning. Uh, jag hittade dem på YouTube. Såklart. <laughs> Nej, jag hittade faktiskt dem på Soundcloud förra året. Okay. När vi gjorde första upplagan av Retreat-festivalen. Mm. De hade... En annan cool grej som du gör. Ja. Eh, det var en kille som heter Kinla som vi hade bokat från England. Han hade mm, blivit upptäckt av eh, Yang Lean mm. på Soundcloud och eh, de ville göra en låt med honom. Och de var från Stockholm så han kontaktade mig och skickade låten och sa “Känner du grabbarna?” Jag bara “Nej, jag har aldrig hört talas om det”. <laughs> Men eh, ja, det var en ganska... Kan, kan du ringa dem, typ? Eller? <laughs> Nej, men de gjorde låten och eh, jag lyssnade och den var väl, eh, den var väl okej liksom. Mm. Man hörde att det fanns något där. Så vi bara följde upp det, jag och min kollega. Och när, vi väl, när de väl släppte Grey Goose, tror jag det var, så hade den kanske 5, 10, 20 views. Så vi, ah, det bara det var så jävla nice. Vi var bara tvungna till att följa upp det. Mm. Så jag kontaktade dem. Och sen, uh, jag bara, har du någon form av management? Han bara, nej. <laughs> Han bara, vad är det typ? Uh, så jag bara, ja men jag kan hjälpa er. Och sen efter det har det bara spårat. <laughs> spårat, ra, spåret rakt uppåt kan man säga. Ja. Det, det är lite mer views på YouTube uh, nu för tiden. Ja, precis. Vi ska prata massa mer om eh, dina skyddslingar, eh, mm. tänker jag. Vi ska få höra en del nytt också eh, om en liten stund. Men du ska välja några andra favoriter. Vi ska välja några favoriter från veckan också. Och vi, mm. vi kom fram till att vi har ju faktiskt en gemensam uh, favorit uh, från januari. Uh, Ty Dolla Sign. Ja. Vi lyssnar. <laughs> I got a lot of cash. I don't mind spending it. <laughs> yeah. I'ma smoke this joint and I'ma break you off. I'd be lying if I said you ain't the one. All these tattoos in my skin, they turn you on. Lot of smoking, drinking, that's the shit I'm on. Heard you not the type that you take home to mom. Is we fucking when we leave the club or not? I ain't spending cash for nothing. I wanna see you take it off. I'ma pop this bottle. You gon' give me brain or not? Heard you from the hood. You rep that thing Ty Dolla Sign och Wiz Khalifa. Yes. Or Not, För jag det är. Um, ehm, sjukt bra beat. Ja. Uh, men som vi snackade lite om här under låten, man blir också lite så generad och känner att det, det den är så himla dudig. Ja, verkligen. Uh, både Ted Dallasan och Wiz Khalifa är ju extrema dudes. Verkligen. Uh, det skulle vara väldigt skönt ifall någon typ Cassie eller någon annan så här, cool tjej Ja. Kom och bara gjorde en version direkt. Man kan spela den istället. Lägga lite attityd på dem. <laughs> Exakt. Uh, eh, Ty Dolla Sign, vi älskar verkligen hans uh, mixtape som kom uh, förra året. Beach House 2? Ja. ja otroligt bra. Vad va, har du lyssnat mycket på 2013? Jag är fortfarande i den här liksom, samla ihop förra året-moden. Eh, uh, Nej, men det har varit mycket, mycket av varje liksom. Både allt från hiphop till dansmusik, men uh, Beach House 2 var en jävligt bra jävligt bra mixtape. Mm. Uh, som vi snackade mellan låten nu så fastnade jag ganska mycket för uh, den lilla mikrolabeln från uh, London som heter PC Music. Mm. Som egentligen, de har väl typ haft någon form av samarbete med This Magazine tror jag. Men de kom väl igång först i somras, början på hösten känns det som. Jag har helt missat. Vad är, vad är, det, för, vad är det för stil? Ah, jag vet inte, det var någon form av så här hybrid dansmusik blandat med pop. Ny, de kallar någon genre för New Jack Swang eller någonting. Swang? Ah, jag minns inte exakt. Men eh, både fantastiska remixer och eh, jag tror det är en hel del tjejer som lägger vocals på deras grejer. Mm. Eller så tweakar de väldigt mycket rösterna bara. Du har plockat med dig ett eh, exempel. Ja. Vad är det vi ska höra? Um, ja, vad heter den nu igen? Life Slim. Life Slim med Calado. Det här är... DJ Warlord. Vi får se om folk känner igen den här mm, samplingen. Eller lånet. Just det. lyckas liksom med konststycket att bara använda samma rad tusen gånger utan att bli tjatig. På något ja, sätt. verkligen. Uh, det finns en uh, bra puls i den liksom. Uh. Väldigt söt också. Uh. Jag får lite um, Blümchen-känsla. Ja, verkligen. Um, men, du, du um, kopplade aldrig vilken det var? Vilken, Nej, jag gjorde eh, inte. Vilket lån det var? Nej, det tog också sjukt lång tid för mig och, och innan jag kläckte det. Men det är ju den här Carly J, Ray Jepsen-låten. Just det. Um, Call Me Maybe. Um, som också är grym. Sjukt bra. Uh, det känns ju som att vi, vi har ju ändå någon slags uh, gemensam kärlek för pop. Ja, det tror Melodier jag. har vi kommit fram till. Ja, absolut. <laughs> Melodiharmoni. Uh, är, man, är man för tuff för melodier så kommer man inte gilla den här podden. Precis. Uh, vi fortsätter med en låt som eh, jag fastnade lite för i veckan. Falcons eh, har ju gjort, sig, gjort en grej av att eh, så här, mixa gamla rb favoriter typ mm. från 90-talet och tidigt 00-tal. Här är en annan sån där lite bortglömd pärla som har blivit väldigt, väldigt bra i ny version. Let's go, come on, baby, let's go. go? Baby, what's it gonna be? Be, be, Is it you? Me, me. I'm waiting. Me, me, me. Asia Crews boyfriend mm. som mm. Eh, Falcons har mixat. Grym. visst är den söt? Ja, verkligen. Sjukt mysig. vi ska gå vidare med en av dina mm, ja, vad, vad, kallar man sina, om man är manager åt någon, vad, vad, kallar man sina kunder? I mina mailkorg så är det clients. <laughs> Okej, okay, okej. Okay. Um, ehm, hur säger man egentligen? Lady? Ja, Nej? precis. Ja. Vem är det? Uh, en, en rappare från uh, crewet Gravity Boys mm. som också är från Stockholm. Vilka ingår mer där? Ja, vad har vi? Vi har eh, Echo 2K. En genuin vän av Precis. Uh, Tyboy Digital. Också grym. Och uh, deras mästerproducent uh, White Armor. Men också Young Sherman som är med i Sad Boys. Mm. Hur, hur skiljer sig Gravity Boys från Sad Boys? Nej, men de har väl ett, sitt egna sound liksom, tycker jag absolut. Hur är det då? ja, lite mer, eh, vad ska man säga, futuristic. Mm -hmm, Okej. Okay. Ska vi lyssna så kan vi, kan vi prata mer om, om soundet sen. Absolut. take my swag, I will try to take you. guess I don't know what it's like to be loved, like to be loved. Världspremiär. Yes. Jenny och vänner. Precis. Det gillar vi. Ja. <laughs> to be loved. Ja, jag fick tjata lite för att för han skulle låta mig spela den. Hälsa och tacka. Det ska jag göra. Sjukt bra. Ja, den är grym. Så här, dancehall liksom. Reggaeton. Ja, det har du faktiskt rätt i. Det tänkte jag inte på förrän du sa det nu. Nej. Men precis där i början så, när du sa att det lät futuristiskt om eh, Gravity Boys-produktioner så jag kom direkt att tänka på Fade to Mind. Ja eh, labeln som verkligen har varit så tongivande förra året. Precis. Eh, Nugusso Nugusso och en massa andra coolingar. Stora favoriter. Ja. Eh, du berättar också en, en ganska härlig historia om när eh, var det Sad Boys som hade spelning i, ja, i de, Amsterdam? Vi var i Amsterdam och skulle spela in Kyoto-videon och göra en spelning. Mm. Och eh, Blade e, som, gjorde, som har gjort låten, hängde med som hypeman. Mm. Och eh, jag minns inte vilken låt det var, men eh, när han skulle lägga adlibs på Yung Lean så började han growla istället. Det är den här liksom typ metal vråliga Precis. Ja. Ja. Och eh, jag vet inte hur många det var som reflekterade över det, men eh, vi som var med i alla fall gjorde det och jag lyckades fånga det på film och det var helt fantastiskt. Det låter helt vansinnigt. Ja. Det, det är ju någonting med eh, Next level tycker jag. Det är verkligen next level. Men det, det känns som att det kan få plats väldigt mycket i, i den här nya typen av musik som jag förknippar väldigt mycket med Sad Boys. Ja, alltså både Gravity Boys och Sad Boys eh, känner jag väldigt trendkänsliga. Men eh, de fångar inte bara upp trender, utan jag tycker de skapar dem också. Mm. Just för att de är väl så pass unga och fulla av kreativitet det är helt okej okay att bara slänga ihop eh, lite 90-tal och lite internet och lite ground. Ja, alltså, och lite de tar väl bara det de dansal. känner för och gör det bästa av det. Uh, tror du att det är det som, det känns som att det är många som inte fattar någonting av det här? Jag tror det, men uh, jag, jag vill ofta så här, försöka jämföra dem med typ Ace of Base. Mm. Utan, som Ace of Base åkte iväg till USA och blev sjukt stora, väldigt omtyckta. Men här i Sverige var de mer eller mindre nästan hatade. Uh. Eller åtminstone inte uppmärksamma det. Och eh, jag vet inte, det kommer väl ta sin tid helt enkelt. Sad Boys och Gravity Boys, um, Ace of Base för 10-talet. Ja, vi säger det. Fett. I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today. Cause it's Friday, you ain't got no job, and you ain't got shit to do. crystal so blind, blind people saying I'm uh, jacking in my Rory, heavy TT on I'm tweaking out the roof for everybody Oh Lord, They do the trap, damn bitches screaming sick on Can't be like Rory, nigga, we don't need nobody steady flying in the Robinson Nigga, we steady mobbing, steady flying in the Robinson Nigga, we steady Molly and Ferrari. Barbie, bitch, everybody sorry. Lil' try face on the RV. Got a big band i am on my ring ringing. Oh, Lord. Robbers in my rodeo. Looking awesome. Ray Ray, he got ruin and it's fucking awesome. Jacking in a phone and his own Insta body now. Got say love, have Sean Sean now. Fuck around, catch a body, can't lay down. Big home, big necks with a K now. Sleep good, eat good, time to spray now. Shot right, got me sleep with the heat now. Hey, hey. Kenny, he got rappers if you had a need on. Knock ass out if you try to cheat on. Rolling all just like Christmas. You fuck with sicko, then the whole game blow on. The rodeo, I got bitches can't approach. Christmas so blind, blind people say it. I'm jacking in my Rory, heavy TTO. I'm tweaking off the reefer, everybody alone all they do the trap. Nine bitches screaming sick on. Heavy line running, damn we don't need nobody that is flying in the robin. she of which daddy mine, that is flying in the robin. she of which daddy mine. That designer shit, I cash out. Yo, bitch, I blow her back out. Foreign cars, I back out. Four car garages packed now. These been markets and we sack now. Are we tweaking off the flat now? And I turn up on the track now. Don't know why I can't turn out. Bouncy take off on them now. Then Quez come back around hood trap up OG dance. Me seen no and cast super sand. Don't get mad when we turn up your song. If your bitch wanna follow me home, Instagram ain't enough. And she won't leave me alone. I be drifting shit like NASCAR. I blast up like it's NASA. That people in my pocket. No lacking with my block at. My shooter got that rock at. Be cool I eat up. I got them green stick on my back. You know we on a turn up. Don't roll it out. Det känns som att eh, du blir ganska glad när vi kör igång den här. Ja, Mobs stora favoriter. Ja, uh, de släppte ju precis ett mixtape. Ja. Uh, vad är det heter nu igen? Något typ Super Saiyan? Super Saiyan tror jag det heter. Um, det här är ju deras take på Chief Keefs Sitco. De har liksom lyckats göra den ännu mer så här um, lös i kanterna ja. än vad den redan var från början. Än mer wavy, jag vet inte. Um, ehm, Sycomob är ju någon slags experter på att göra låtar helt utan refräng, men ändå få dem att låta superpoppiga. Precis. Geni. Ja, jag, jag mm, vill tycka det. Med all anledning att bli signade. Mm. Um, man får inte missa Maserati och um, Remy Rick Routine och, från det här mixtapet. Ja, just det. Har du någon annan favorit? Nej, Young Heavy kom inte med där tyvärr, som var min favorit, men eh, mm. många andra band då. Boppin, uh, vi snackade ju med Young Gud, ja. uh, en av dina boys, Eh, här för några veckor sedan. Um, då sa han att han och Yung Lin brukade boppa. Ja, hela gänget brukar dyka upp på våra klubbkvällar och köra loss. Jag skulle vilja se det här. Fin, finns det på film? Ja, det tror jag nog. Jag brukar fånga det mesta på film. <laughs> Ut och scanna internet nu och, och, kolla upp det här. Uh, vi, vi fortsätter lite samma skola mm. som uh, eh, Psykomob. Du har tagit med dig någonting. Ja, uh, en 17-åring, L.A. Capone, som tyvärr dog nyligen. Åh oh, nej! Men helt fantastisk är eh, han. Han har en massa av talang. Hello! Thank you, come again. Shout out my nigga Hudo. This Chicago, this Chicago nigga. Gotti, what up? we mean beat, we mean motherfucker. Rest in peace to my brother LA. We miss you, bro. It's your boy Robert, man. Tune in DJ Bass, man. We gon' doing this. just packing heat. All up in KOD. Oh, we might be a traffic. Still ain't had shit to eat. Cause I've been off them pain, I'm probably out the dudes. I swear I love rolling. The Molly's happy dude. I'm LA, who are you? 600, that's the crew. Goddamn, I love designer. My bitch and Jimmy too. But I don't have a wife. She my bitch for the night. 600 to the core, 600,000 in the drawer. Since we jumped up off that boy, 600 counties when we tour. All designer, what I wore, this shirt right here cost me about four. I've been out the top of drop hits, you know I don't use no doors. Bitches asking who is he, on your hood or who I be. Say she wanna ride with me because my car costs about a key. But my shit don't take no key. I be walking on them peas. I got bands all on my wrist and I ain't talking VIP. Nah, we gon' hit the LA Capone och Hunch Huddo. Ja. Vilket sjukt namn. Eh. <laughs> ja, jag har noll koll på hans polare faktiskt. Ja. Uh, eh, men uh, som vi snackade lite om här under låten, så deppigt att, att folk dör. Ja. Uh, men det känns som att Chicago är en jävligt farlig stad att vara i om du är här, en ung Extremt farlig. Uh, och rappare, typ. mångas enda väg att ta sig därifrån, eller typ klara sig, är väl att göra musik liksom. Ja. Du, du hade ett bra tips på en, eh, en dokumentär om man vill... Ja, Worldstar, Worldstar Hip Hop eh, släppte nyligen en eh, dokumentär om våldet i Chicago och vad som hänt sedan de rev alla projects. Mm. Och vad som har blivit därefter. Som har varit grunden till drill music med mera. Den känner jag att jag måste kolla in. Vi har ju spelat väldigt mycket Chicago-rap senaste året mm. i, i podden. Tink har ju varit en sån här superfavorit som ja. dykt upp eh, med jämna mellanrum. Hon det är finns... också med i den faktiskt. Ja, det finns ju en annan, eh, en grym tjej från Chicago som heter Sasha Gohard. Ja. Som jag vet att du har lite kontakt med just nu. Ja. Um... hur kommer det sig? Jag minns inte hur jag hittade henne, men eh, YouTube antar jag. Måste varit ett och ett halvt år sedan i alla fall nu. Mm. fastnade så hårt för det. Jag har ingen aning om hur jag kom i kontakt med hennes bokare tror det är en kille från Berlin som brukar skicka det min väg. Mm. Och eh, jag hakade på såklart direkt och började jaga hennes agent. Och det tog, det tog mig nog ett år att få till den här bokningen. Ja. Men nu kommer hon till Stockholm den 31 januari. Yay! Och det kommer bli grymt. Så kul. Eh, Sasha Gohard, väldigt, ja, liksom Tink, väldigt skillad. Vad, vad är det som du gillar med, med henne? Mm, hon har grymt flow. Tycker hon väljer bra beats från rätt producenter och hon kommer från mitt favorit, eller hon, hon blev väl lite känd genom Glow Gang, Chief Keefs gäng. Mm. Hennes första, eller den första låten jag hörde, vad heter den? What We Do. Ja, jag vet inte, jag bara fastnade för den. När jag såg videon, hon satt där i sina söta kläder, nu har hon fått lite mer attityd, men mm. när hon satt där i sina söta kläder bara var typ Alltså som sagt, hennes yttre typ gjorde ingenting av eh, påverkan för att hon var så jävla hård i låten. Ja, men jag, jag gillar verkligen med både Tink och Sasha Gohard att de, de, de är ganska gulliga men så jävla hårda Ja, de har gång. sjukt mycket attityd. Så bra. Uh, jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot den här kvällen. Jag med. Håll tummarna för att hon inte ställer in i sista sekunden eller något sånt där. Vi får, ja, inte, att... vi får inte jinxa det här Vi får inte jinxa det. Det enda jag är orolig för är vädret. Alltså? Ja, men du vet, så här, Stockholmsvintern kommer. Men hallå, helst. Chicago är väl den kallaste staden i USA? True that. True that. <laughs> was trying to find food and stuff. And so I go outside and I see these two girls and I'm like, do you know which way the restaurant is? <laughs> and they're like, good, right. And I was like, thanks. And then I went back inside. That's fabulous. So, uh, so what did you do? Sjukt bra det här tycker jag. Absolut. Jag hade inte hört innan. Mycket bra. Nej. Uh, Jean Doe. Mm. Jean Doe. Ja. Jane Doe. Jag vet inte. uh, <laughs> och Samfa, som man hörde här på slutet. Um, låten heter Find You. Nu, som jag sa när vi lyssnade på den, uh, eh, breakbeats brukar inte vara min favorit. Mm. Men uh, när man gör det så här soft och poppigt så känns det som att det funkar ganska bra. Jag har haft en period av det, men uh, ja, så det föll väldigt bra på mig. Ja, vad, vad brukar du lyssna på i din breakbeat-era? Oh, svår den. <laughs> Jag, jag Ronny Stice. Jag, ja, mycket bra. Eh, men jag måste säga att det jag kommer på mest att tänka på breakbeat just nu, om jag skulle börja prata om det, så skulle det vara Physical Therapy. Vad är det för Som något? också är från den nya skolan, liksom. vän till hela Fate Mind-gänget. Ah, okay. Eh, han körde mycket breakbeat på sina grejer. För ett år sedan i alla fall, ett och ett halvt. Ja, det känns ju som att så här, drum and basen ändå fick någon slags uppsving. Ja. Um, jag får se om jag kan ta det till mig via ja, det här hållet. Kolla upp det. uh, <laughs> vi fortsätter med ett av eh, dina låtval. Uh, uh, Carmen, Ceremony. Vad va är det här för något? Vän till Young Sherman från LA. han har hållit på ganska länge tror jag, mm. men det är väl fast nu han börjar få ganska mycket recognition från både labels och fans. det som du gillar med det här? Allt. Uh, samplingarna, uh, eh, hooksen, melodin. Mm. Uh, och att han har gått från ganska ambient till dansmusik. Mm. Uh, det är väldigt sådär lager på lager av sjukt mm. ljud. Ja. Men ändå... Um, ändå väldigt klint liksom. Ja, men um, återigen ganska sött. Ja. Mycket, mycket gulliga låtar idag, det gillar jag. Um, en LA-kille Ja. Eh, vi, vi ska fortsätta med en annan dude från eh, Los Angeles som jag tycker ändå känns lite så besläktad med det som händer ja, här i Stockholm han, just nu. Han är ju polare med dem, hela gänget. Eller de med Bones och Xavier Wolf. Mm. Uh, Hans eh, nya EP va? Exakt. Och man känner Eller ju igen uh, den här samplingen ifall man uh, är en 80s kid. Fantastisk. <laughs> Either I'm sliding through in that fucking coupe or I'm rolling dope or my fucking stupid. Either way's okay, we can get it any day. See, I like the blood and then I lose the roof. My drugs kill them like homicide. Eyes replaced with them dollar signs. They get on board, let alone the grind. I've been searching all night and I'm yet to find another one like I. Team like mine. We feed the drugs and we watch them die. I never talk, I never walk. I'm posted smoking, should I let it spark? I'm steady hoping that you try to bark. I got dogs in the yard, bitch, make the call. Let them off the chain, they come down like rain and wash you when your whole damn team away. Thunder and lightning and storming outside. See that it's both, so you cannot just hide. See that it's sex, you cannot deny. If you don't abide, get ready to die. Thunder and lightning is storming outside. See that it's both, so you cannot just hide. See that it's sex, you cannot deny. If you don't abide, get ready to die, ready to die, ready to die. If you don't abide, get ready to die. Kort men eh, nice. Ja, så kul att han eh, valde det. Roxette? Ja. Men, men han har ju liksom ingen svensk koppling eller något sånt där? Nej, inte mer än uh, vänner och musik antar jag. Nej, uh, vi, det, det ryktas om att han kanske är på gång Mm, vi, vi, får hoppas på den. Vi får se. Uh, det är någonting på gång, <laughs> har jag hört i alla fall. Härligt. Har du några andra roliga grejer som händer framöver? Uh, Sad Boys kommer att dra på Europaturné, uh, eh, mm. som jag kommer följa med på, eller som jag har varit med och koordinerat. Kul. Uh, Vart ska ni åka? Uh, mer eller mindre hela Europa, uh, faktiskt. Vad ser du fram emot mest? Och jag ser fram emot London, för jag har faktiskt aldrig varit där. En av få städer jag faktiskt inte varit i, i Europa. Så det är nog den jag ser mest fram emot. Och eh, kanske äta pasta i Italien snart. <laughs> nice. Har du italienskt påbrå? Det har jag. Min pappa är från Sicilien. Man kunde nästan gissa på namnet. Uh, vad, kul. Det låter ju som, eh, som en dröm. Ah. Ni vara ute hela våren, eller um, hur blir det? Ja, men uh, eh, 25 dagar tror jag det blir. Uh, och sen uh, då är vi vidare någon annanstans efter det, hoppas jag. Uh, om man vill höra mer om hur det var när ni körde i Paris senast så kan man lyssna på vårt avsnitt med Young Gud. Just det tycker det. jag man ska göra i vilket fall. Tycker jag var väldigt bra. Uh, om man vill veta mer om Emilios uh, musiksmak från förr och nu så kan man gå in på rodeo.net. Uh, eh, där finns det en fin intervju uh, och också låtlista och allting såklart för det här programmet. Fan vad kul att du var med. Jättekul att vara med. Vi, vi avslutar med en, en gemensam favorit. Ja, Echo 2K. Vad kan man säga om den här Sebben? Eh, extremt begåvad. Han gör allt om the spot. Det bara ploppar upp och sen gör han det. Och sen händer det och sen är det klart. Sen går han vidare. Ja, han gör väldigt, väldigt fina videos också. Ja. Um, kolla upp dem. Vi, uh, vi avslutar alltså med uh, Mirage. Yes. Ha det bra.